auscultu cae ripetu. Porzio naudec. Per mem en saluto, en traino privata, ni povas collecti bonusain poentoin. Per ili, ni povas aceti biletoin. Por bela voyaggio, cun niai genepoi cae eblas aceti ce caf automato. Porzion da cafo, au quelcaen trincajoin. Ni devas attenti pri sen validigio de tiui poentoi post quelcae monatoi. La computilado provocas chagrenon sed daure aperas reclam fenestretoi. Au se entrudigas spamajoi amasse. Au ec pli dangerai agressai attacoi. Per falsai messagioi funccias la trompoi. Char ili postulas rapidan reagon sem pensa al clacco de falsa ligilo malfermas captilon por steli datumoin mi devas ripari windosan sistemon charciam de nove gi causa problemon gi estas trodica plenstopas memoron cae tio tre ofte malhelpas laboron. La alternativo nun estas Linuxo. Gi estas plis velta. Mi povas gin testi. Gi estas rapida. Ne havas balaston. Sed mal pli comforta. Cae costas nenion sur heim computilo Windowso sep crashis. Por savi datumoin mi usas Linuxon. Gi bone funccias, cun multai programoi. Mi povas gin usi por mia laboro. Jam passis la tago, mi estas tre lazza, ni servis mangiagioin al niai genepoi. Ni pele passigis hodiau la tempon. Prisorgi genepoin, ja estas plesuro. Li povis constati che cio bonordas. Te amo plenumis tre bonan laboron. La nova producto al portos profiton. Firmao nun lancios reclaman campanion. Lisciis nenion nion pli bonan ol ridi. Pritiu subita, frenesa ideo. Post kelkai minutoi li tamen agnoskis che indas pripensi citiun proponon. Si sendis messagion jam antau tri tagoi, sed mine enshaltis la postelefonon. Mi estis malsana, cae dormis tre multe. Nun tamen mi fartas de nove tre bone la situatio ja shainis tre clara. Sed iu demandis pri kelkai detaloi. La secretario promessis respondon por morga o vespere per scriba messaggio. Nicune funebris prinia naibaro li mortis en agio de octec sep jaroi. Li estis caduca, cae havis rulsegion. Li tial besonis tut tempan flegadon. Gefiloin, genepoin, li havis abunde. Et zino jam estis mortinta plifrua vi estis agrabla, helpema naibaro. Ni havis tre bonain naibarain rilatoin. Mercredon finigios la gaia sezono. Ni devus nun fasti por nia animo. Sed tiu cutimo iam prescau perdigis ja ancau la corpo profitus de tio. Norvega cron nun havas problemon. Prisia et zino, cae scia malsano. Cae nun aldonigis iugeia processo de filo sub grava accuso pro crimo.